8 Vitariho. ndabaramukije mwebwe mwese mubandanya gutega amatwi radio isanganiro kaze muri makuru mu kirundi duhera kuri izi ngingo nkuru nkuru zikurikira leta y'u Burundi uriteguye kwitabira ibiganiro byimirije yarusha muri Tanzania ngo ikizoshikiriza cyane cyane no kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu turaja kumva murano makuru umuhanuzi ajejwe kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu abarundi birukanwa mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda barabandanya gushika mu buraruko bw'igihugu komine ntega yonyene mu ntara ya Kirundi kirundo imaze kwakira barenga igihumbi n'ijana abanyeshure abigisha n'abavyeyi barereye ku ishure shingiro rya Cimbizi ni mu ntara ya Bubanza bamaze iminsi batarabana ryiza intandaro n'umunyeshure yahanywe Space Caritas Kabanyana aratubwira ibyahavuye bikurikira kurya mbere rya Musaga ngaha mu gisagara ca Bujumbura hafashwa abanyagihugu batari bake muri bo bahavu uh, muri bo aha havuye hasigara mu gasho abagera kuri batandatu muri komine yambuye intara ya muramza naho tubabwira ku bwicanyi butangaje ejo kuwa kabiri hakaba hari umuhungu yagandaguye se na mukase barapfa barashika ndasubiye ko baramutsa ikaze sangwa muri sanze leta y'u Burundi iriteguye kwitabira ibiganiro bitegekanijwe yarusha mu gihugu ca Tanzania nk'uko bishikirizwa n'umuhanuzi mukuru mu bijanye no kumenyesha makuru mu biro by'umukuru w'igihugu uwo nawe ni wirinyamitwe iciyo leta izoshira imbere no kugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi akaba avugana ku telefone na Joseph Nsabiyabandi ibiganiro bihuza abarundi murumva yuko leta y'u Burundi idashobora kubishira ivyo nibaza yuko ari ibintu byumvikana kuko murazi yuko ari urukurikirane rw'ibiganiro byatanguriye mu gihugu byahuje abarundi mu ntara zitandukanye hakaba hariho rero n'ibitegekanyije ko n'abarundi bari hanze boshikirwa leta rero mu gihe yoba iri kirategura ivyo biganiro ntiyokongera kandi ngo bariyo inabishiye muri leta mwebwe ikintu muvuga muti icihutirwa inyuma y'uyu mwaka uheze mu gihugu hariho uruhagarara n'icahe icihutirwa cyamye cihutirwa kuva kera no kubungabunga amahoro n'umutekano icyo nico nyamukuru cyamye cihuta kigira kabiri cihuta no kurwanya ubukene ivyo rero biri mu migambi iri hagufi ya leta nabyo nyamukuru abarundi bategeza gutera ku byiyumviro kugira ngo umutekano n'amahoro bisasagare mu gihugu cy'u Burundi kandi Eh, no kugira ngo abarundi bashobore kwitabira ibikorwa by'iterambere bashobore kwiteza imbere uruhara rwa leta muri ibyo bijyanye n'amahoro n'urwahe ni icyo uruhara rwa mbere mu kubungabunga amahoro n'umutekano mukaba muzi yuko nk'imigwi y'iterabwoba yose yagiye iratuzwa eh, ibigwanisho byakwa ababifise batabifitiye uburenganzira hanyuma no gucungera imbibe z'igihugu no kugerageza kuraba ko abarundi boranirwa mu byabo no komine ntega y'intara ya kirundo iramaze kwakira abarundi barenga igihumbi n'ijana mu bamaze iminsi bari ko barirukanwa mu gihugu kibanyi cy'u rwanda ico bikoze abanyagihugu ngo bari mu ngorane zidasanzwe e, turi kumwe ku telefone na evariste nziko banyanka evariste usanzwe uri ku ntega sinzi uko ubunyumva ndakumva neza leonce egome ingorane z'abo banyagihugu ni eh, abajejwe intwaro bashikiriza iki Eh, ingorane z'abo banyagihugu leonsiyo baheruka kwirukanwa mu gihugu cy'u rwanda kuva mu mpera z'indwi twari turangije uno munsi muri komine ntega harugwa igihumbi n'ijana na cumi na batandatu ku gihumbi n'amajana atatu na mirongo ibiri bivugwa yuko bambukanye ku ruzi kanyaru baciye ngaho muri komine ntega uno munsi rero abanyagihugu Eh, nta n'umwe afite uburaro bose barasembereye bashikiye bamwe mu mu nshuti abandi mu babanyi b'aho bari bagiye bahunze eh, muri iyo myaka iheze bakavuga yuko batagira icyo bafungura batagira icyo bifuka eka ngo bari mu bukene budasanzwe kuko aho mu rwanda birukanywe eh, imbokoboko batashe imvumura ata kintu na kimwe mu byo bari bafise batungiye hariya hakurya mu gihugu cy'u rwanda baje bazanye muti rero uno munsi abajeje intwaro bariko bakora iki icyo twabonye eh, uno munsi kuva mu gitondo eh, abahungutse muri komine ntega nako abo birukanywe bahunguwe ku nguvu bari baje gutora agafashanyo karungitswe ubushakashatsi bwo gufatana mu nda agafashanyo kaba yabaye kagizwe n'umuceri hamwe n'ibiharage abajije intwaro rero bakavuga bati eh, turi ko turasemerera dusaba abagira neza kugira ngo bashike kuri abo banyagihugu baheruka kwirukanwa avuye mu gihugu kibanyi cy'u rwanda urakoze cyane varitse ubandanye dutohoreza iyo nkuru icuka si ciza hagati y'abanyeshure abarezi n'abavyeyi bo kw'ishure shingiro rya Cimbizi ni muri komine n'intara ya Bubanza abigisha bari bahagaritse imirimo kuwa mbere no kuwa kabiri basaba ko abavyeyi bahohoteye bamwe muri bo bo bihanirwa intandaro ya vyose akaba ari umunyeshure yahanywe ashitse muhira abikoza abavyeyi abo nabo baca barahitanana baja guhohotera abo bigisha tubibaza Space Caritas Kabanyana abigisha abavyeyi baba hafi y'ishure shingiro yo mu n'abana babo barabana y'ingwe haraciye hafi indwi zitatu byose byavuye ku mwana wo mu mwaka wa gatandatu yahanywe n'umwigisha kuko ngo yari karagorana mu ishure uwo mwana aho kwemera igihano nk'abandi ngo yaciye asimbira kuri uwo mwigisha mu kubita ingumu umwigisha aserukira abandi abibonye uko nawe aca yongera guhana wa mwana aca arataha ashyitse imuhira arirembesha nk'uko byanditse mu iketa abigisha bandikiye umuyobozi w'iryo shure niho abanyagihugu bo kuri uwo mutumba umukuru w'umutumba we nyene ari imbere bagumukira rimwe bashira wa mwana ku nderuzo bashira babigisha bitwaje amaheri imipanga ubufuni n'imbugita nk'uko biboneka muri urwo rwandiko nyene babigisha babibonye uko baterura ya nderuzo bajana ku ivuriro b'abanyagihugu babaje inyuma n'induru nyinshi n'ibitutsi bifatiye ku macakubiri y'intara na rijya ngo batanahavuka abo bigisha babonye atawe yigeze yitaho ingorane bagize baciye bahagarika akazi kuri uyu wa mbere no kuri uyu wa kabiri ariko umuyobozi w'indero muri komine bubanza yahavuye basigurira ko iyo yegereyegere idakurikije amategeko baca basubira ku kazi kuri uyu wa gatatu ndayiziga venance arongoye amashuri muri komine bubanza akanamenyesha ko be nabo basangiye ayo mabanga kuri uyu wa kane bazosubira mu cimbizi kugirisha inama y'ihumure no gusubiza hamwe nayo abanyagihugu bagumuye abandi ngo bagiye gukurikiranwa n'ubutungane Spes Caritas Kabanyana Ibubanza Radio Isanganiro 310 Papier Français tugume gatoya muradutunga kuri ako kantu katameze neza tugume ngaho mu ntara ya bubanza akanya gatoya hari imodoka rizunguruza abantu ku ibarabara rya bujumbura bubanza zitakoze kuri uyu wa gatatu abashoferi bashikiriza ko ari basebuja sebuje abene izo modokari bafashe iyo ngingo biturutse ku gituro bahorana kumutakura none cungururijwe kuri kotebu muri zone ya ngagara aho naho bakaba batahemera kubera iyo ngingo abafata urugendo rwa bujumbura bubanza bagenda n'imodokari za otarako gusa abantu batandatu nibo bahagaritswe barapfungwa kuri uyu wa gatatu muri zone ya musaga mu bumanuko bw'igisagara ca bujumbura abo bakaba bari muri benshi bafatiwe ku ibarabara mbere aho ku musaga mugabo bamwe bakaba bahavuye barekugwa Abayaze na radio y'isanganiro bemeza ko abatari bake muri bo bafatiwe mu mihani wabo bureze celestin ndiho ku agace kamwe ko kwibarabara rya mbere ryo kumusaga niyo hazindutse hafatwa abantu mu isakwa ryakozwe n'igipolisi kuri uyu wa gatatu kuko bamwe mu bahaba babitubwiye ngo hari imihana byaboneka ko izwi kuko ngo hari yarenganwa cyangwa ngo vyasa no kumara ibwirizwa mu kuyisaka abanyamusaga bakavuga ko abapolisi bari abantu benshi hama rero bamwe babaciye babarekura batashe mu nyuma bagarutse kubatora nk'uko abo babivuga ngo mu barekuwe hari abaciye basubira gufatwa mu bajejwe intwaraho ku musaga batubwiye ko benshi barekuwe ariko hari batandatu batarekuwe ari nabo bari mu gasho k'igipolisi k’umusaga ngo kumvuza amatohoza urakoze bureze hari ikiziga cy'umugabo Chatowe kuri wa gatatu iruhande y'ihinguriro ry'isima mu cibitoke ca rugombo habimana jonas yavuka muri zone ndora komine bukinanyana ngo yoba yicishijwe amahiri bivugwa ko yari amaze amezi abiri avuye mu ibohero rikuru rya mpimba aho yari amaze umwaka nk'uko bishikirizwa n'abamumenye ngo jonas yari yapfunzwe yagirizwa kuba yari ishumwe mu badandazi inzahabu ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoke nabibabwiye nsongora aho hamaze iminsi hibonekeza muri komine mbuye intara ya muramvya ubwicanyi budasanzwe kuri wa kabiri hakaba hari umuhungu yishe se na mukase bapfa amatongo nta ndwizibiri zari narangire kandi hari umugabo yishe umugore wiwe aca ariyica ku musozi bigwana hamwe n'uwundi mbere yishe umugore wiwe bapfa ibyo batunze ku musozi wa buhangura bariko bararima aca arabica bapfuye nyine iryo tongo bariko bararima musitanteri wa komune mbuye umunsi wa kabiri aho umuhungu yishe se na mukase ababyiza itongo hanyuma uwo se wiwe nawe yaramwihakana avuga ati umwasi w'iwanje rero amatati yarageze muri sentare rero aho bapfa uwo se wiwe n'uwo mupfasoni wiwe bari ko baraharura mu mwonga acaraza acabaka amasuka acabakubita ayo masuka bose baca barita imana je naciye ndahashika bikiba ndababwira yuko ababa bafitanye amatati mu bijyanye n'amatongo bo kwitura ubutungane bakarindira icyo ubutungane buzoshikako Eka no ku musozi bigwana muri iyo komune nyene yambuye hari umugabo yaherutse kwica umugore wiwe uwo mukenyezi ngo akaba yari yanse yuko bagurisha agatongo k'umuryango hariho ahandi byashitse ku mutumba wa bigwana aho umugabo yakereye umupfasoni wiwe yamuziza yuko umugabo yari yipfuje kugurisha ikivi kugira ngo agure moto umupfasoni nawe avuga ati urabona rufite agatongo gato ugurishije kivi amukagura moto abana turabyara ntibazoronka aho barima rero amaze kumwankira rwose niho yaca ahengera mu ijoro amukerera mu buriri muri izi ndwi zibiri kandi imbere yaho gato hari uwundi mugabo yari yishe umugore wiwe amuhoye kurenga ibigo Eh, hari uwundi yishe umukenyezi wiwe nawe yamuhora ibijyanye no gushurashura ko uwo mupfasoni yashurashura na muramuwe ni ukuvuga mwene wa n'umugabo wiwe kama yabimwihanije umugore ntabyumve kama abana bahanuye umugabo ntabyumve niba amuhigira amubwira yuko umunsi umwe umwica kugira ngo bazirane Musitanteri Jean Berkimanse eh, byukusenge amenyesha yuko ubutungane buriko burakora ariko agasaba abanyagihugu kwitura ubutungane igihe cyose habyutse ibibazo mu miryango urakoze mariange haribonekeza abagwayi benshi ba malaria muri no minsi mu bitaro byo mu kibumbu ntara ya mwaro mu ndwi zibiri za mbere za kuno kwezi kwa gatanu ivyo bitaro byakiriye abarenga amajana abiri muganga rongo y'intara y'ubuvuzi ya mwaro asaba abantu bose bumvise ibimenyetso vy'iyo ngwara ko Nyarukira nyabuna ku mavuriro abegereye batarasinzikara imwaro n'inkuru tubaza Laurent Kuriyo Nuko biharuro dukura mu buyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara mwaro bizerekana igitigiri cy'abarwayi malariya barwariye ku bitaro byo mu kibumbu byagumye bihindagurika kuva mu ntango z'uyu mwaka ibitigiri biri hejuru byibonekeje mu kwezi kwa kane aho ibitaro byakiriye abarwayi ba malariya amajana atanu na cumi n'icyenda muri izi ndwi zibiri nazo ziheze z'ukwezi kwa gatanu ibyo bitaro bimaze kwakira amajana abiri na cumi n'umwe barwaye malariya muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya mwaro avuga ko ubushobozi bwo kubakira bwaciye burengerwa cyane cyane ahagwarira abana pediatri mu gifaransa ngo abarongo ivyo bitaro na district kibumbu baciye bafata ikibanza cyahora kibikwamo ibikoresho abariho abana bagwarira kuko hagutse kurusha ngo baratiye ibitanda cumi n'icyenda muri sanatorium yongera kuri mirongo itatu byahora ahagwarira abana ngo hari n'izindi matera zaguzwe ariko ntizikwira kuko hari abana bagisangira igitanda ari babiri muganga nikorani tungarongoye intara y'ubuvuzi ya mwaro avuga ko ivyo bitigiri bitumwa nuko izo bitaro ari vya mbere mu ntara bikakira abagwayi bava mu makomine ya Nyabihanga Kayokwe na Bisoro ari mu gice c'ikirimiro ahagwiriye malaria ngo n'abava muri komine Nyarusange y'intara ya Gitega bivuza aho nyene avuga ko abahitanywe n'iyo ndwara bahashyitse barenze bakamye amaraso canke bari muri koma asaba wese afise ikimenyetso na kimwe cy'iyo ngwara kwitura ivuriro rimwegereye atararemba abanyagihugu b'iyo ntara nabo ngo bokwikingira kwikingira malariya mu gukura ibidengeri by'amazi n'udushamba impande y'inzu bakoreshe kandi neza imisegetera ntwaro ruhande kuri iyo kubw'iyo radiyo nyine reka ndagukengurukire ruhande kuri iyo mu by'amagara y'abantu nyine amafarumasi agera kurana ane adandarizwamo imiti y'abantu yarugawe mu ntara ya karusi mu kwezi guheze kwa kane abajerwa amagara y'abantu bagiriza bene ayo mafarumasi ko buguruye badafise uruhusha bakaba ahubwo ngo bafatanywe impapuro za magendo ngo barafise n'impungenge barabye ingene amafarumasi imwe nayo ariko aragwirirana muri ino minsi Blaise Pascal Kararumiye izo farumasi z'abigenga zidandaza imiti zugwawe ku ngingo y'urongoye intara y'ubuvuzi ya karusi ngo kubera ko zakoresha impapuro za z'amagendo ngo ari zuguruwe muri iki gihe cya vuba muganga amenyesha ko ibikorwa byo kuraba ko izo farumasi zikorera mu ntara zikora zikurikije amategeko ngo bibandanya ngo hanyuma izo basanze zidakurikije amategeko zizoheza zugagwe nk'izo za mbere menyesha ko hari haciye igihe gito hari izindi farumasi zishika zibiri zugawe n'itegeko ry'umushikiranganji w'amagara y'abantu imwe muri komine nyabikere iyindi muri komine ya buhiga zugagwa zagirizwa kuba zidandaza imiti yataye igihe hamwe n'imiti itarekuwe kudandazwa cyo kimwe no kuba zikoresha abakozi batabikwiye karusi kararumiye Blaise Pascal ku radio isanganiro mu kurangiza no makuru buramatari w'intara ya Rumonge mu manuko bw'igihugu yarafashe ingingo kuri wa kabiri yo guhagarika impusha zirekurira bigisha kuja gukorera handi batagira babasubirira ni nyuma yaho abayobozi b'amashure muri iyo ntara bashikiririje kwizo mpusha zitangwa ku buryo abagiye rimwe na rimwe basiga ibihengeri ivyigwa bahora batanga bigaca bihagarara Jean Pierre Misago bw'abo bayobozi uretse ko hamwe batanamenyeshwa ko umwigisha ariko arondera kwimuka niyo babimenyeshejwe bakandika ko uwo mwarimu yogenda ari uko asubirijwe ngo ntibiheza bifatigwe ko juvenal bigirimana buramatari w'intara ya rumonge mu nyuma y'iyo myidogo y'abayobozi ko abigisha bashima kwigira mu miji canke ahegereye kaburimbi ati ntibyoshoboka ko wambura ishure iri nguje kwambika ririya shure aca atangaza ko mwene izo mpusha zihagaritswe mu ntara ya Rumonge kuva kuri uyu wa kabiri umuyobozi azokwamburwa umwigisha hatagira uwuca amusubirira bikwiye mu kibanza agasabwa kumwitura kandi ngo azotunganirizwa mu maguru masha umwigisha yaheruka kwimuka ava kuri sekominare cabara mu ntango z'igice cya gatatu turimwo bigatuma bituma ibyigwa yahora atanga bya shimi na biyoloji bihagarara akaba yaragarutse kubyigisha kuva kuri uyu wa mbere abanyeshuri b'umwaka w'icumi bimirije kubikora mu kibazo cya leta babanje kugumuka jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro